بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم أسمى باب أملت ملانغو ونوسيانا ندخول الخلاء كوينجية الخلاء والاستطابة نملانغو wa kujisafisha istitaba maana yake ni kujisafisha na aliposema babun dukhulul khala'i الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة الخلاء ni almakan almuadda ni sehemu iliyoandaliwa kwa ajili liqadai alhaja kwa ajili ya kukidhi haja inaitwa alkhala ndio maana al-khala ni sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja wal-istitabatu na maana al-istitaba wanasema ni tathiru al-istitaba ina maana qubul alqubul dubur ni kujitaharisha mbele na nyuma sehemu zako za siri zile qubul alqubul dubur min atharin kutokamana na athar albauli kutokamana na athari ya mkojo au haja ndogo au alghait au haja kubwa bihajarin au ma kwa kutumia jiwe au maji ndiyo maana alistitaba tathiru alqubul au wadubur min athari albauli au alghait bihajarin au ma kwa hiyo huu mlango nazungumzia jambo la kuingia sehemu ya kukidhia haja na hadithi na mlango huu mlango huu unazungumzia jambo la kujisafisha eh, kutokamana na athari ya haja ndogo na haja kubwa kwa kutumia jiwe au kwa kutumia maji ameanza na hadithi ya Anas ibn Malik Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadha sahabiyun jalil huyu ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kunia yake ni Abu Hamza الأنصاري والخزرجي كنياكني أبو حمزة أنس ابن مالك كنياكني أبو حمزة أتت به أم سليم أليمليتا أنس ابن سلي أنس ابن مالك أليمليتا بيبياك أو مماياك أيتواي أم سليم أليمليتا أم سليم kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala huwa ashru sinin umu sulaimi huyu mama yake Anas alimleta Anas kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Anas akiwa na umri wa miaka kumi sikumbuki vizuri kwamba umu sulaimi mama yake au bibi yake faqalat yule umu sulaimi akasema ya rasul allah ewe mjumbe wa allah anasun ghulamun kaisun huyu Anas ni kijana mwerevu mwenye akili yakhdumuka huyu hapa atakuhudumia Anasun ghulamun kaisun yakhdumuka Musulaimi anamwambia mtume kwamba mtume huyu hapa ki, Anas Anas ni kijana huyu mwerevu mwenye akili atakuhudumia na kweli Anas bin Malik radhiallahu anhu alimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam takriban kwa miaka kumi khadama nabia sallallahu alaihi wasallam 10 sinin alimhudumia mtume miaka kumi Anas alikuwa ni anamhudumia mtume takriban miaka kumi amekaa na huyu Anas radhiallahu anhu mtume alayhi salatu wasalam amemwombea dua thalatha dua tatu na aliendelea kuishi mpaka alipofikia kuja kuishi katika mji wa Basra na alikufa mwaka sabini na tatu radhiallahu anhu alikufa mwaka sabini na tatu anasema anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume wa Allah kana idha dakhala alkhala alikuwa pindi anapoingia alkhala akiingia kwenye sehemu ya kukidhia haja qala husema allahumma ewe Mola wangu inni a'udhu bika mimi ninajikinga kwako minal khubuthi kutokamana na al khubuthi wal khaba'ithi na al khaba'ith neno khubuthi linatokamana na khabith neno khubuthi wingi unatokamana na khabith na neno al khaba'ith linatokamana na neno khabitha na yote haya yanaashiria kwamba alkhubuthi ni mashaitani wa kiume walkhaba'is ni mashaitani wa kike kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapoingia chooni hujilinda huomba hifadhi huomba kujikinga kwa Allah kutokamana na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kusema Anas ya kwamba mtume kana idha dakhala pindi alipokuwa anapoingia maneno haya yanatufaidisha na kutujulisha ya kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuingia chooni ndiyo alikuwa anasoma haya maneno kwa sababu dua haiwezi ikasomwa ndani ya choo ni jambo la haramu huwezi ukasoma dua ndani ya choo Kwa hiyo Mtume swalla salam alikuwa anasoma hiyo dua kabla ya kuingia chooni. Na ndio maana hata al-Imam al-Bukhari katika Adab al-Mufrad amesarrih bi riwaya ameweka wazi hii riwaya kwamba kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha arada an yadkhula. Imam Bukhari kwenye Adab al-Mufrad ameweka wazi. Sawa na asali unalala. Alikuwa pindi anapoingia chooni. Kwa sarrah Imam Bukhari ameweka wazi kabisa. kana idha arada an yadkhul alkhala afikamalizia hadithi mpaka mwisho kwa hii ni ishara ya kwamba dua hii inaombwa kabla ya kuingia chooni na vile vile katika maneno haya hadithi alikuwa anasema Allahumma neno Allahumma asili yake ni ya Allahu asili yake ni ya Allahu fahudhifati adatu nida adatu nida ikaondoshwa ile ya ya ikaondoshwa wa uwidha bilmimi fi akhirih pakabadilishwa mwisho wake ikaja mimi ikaja mim lakini asili yake ilikuwa inasema ya Allahu ya Allah kwa hiyo ya ikaondoshwa halafu mwisho wa neno likawekwa mim ikawa Allahumma kwa ile ma ilikuwa asili yake ni ya na hii unasema likathrati listimali kwa sababu eh, matumizi mengi yalikithiri matumizi mengi ya neno hili Allahumma inni a'udhu bika inni altaji'u ilaika nakimbilia kwako wewe kwa kutaka kinga minal khubuthi wal khaba'ith Taib katika mafundisho ya hadithi hii tunaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitaka kinga akiomba kinga kwa Mola wake na hii ni ishara ya kwamba kinga zote zinaombwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinga zote zinaombwa kutoka na kinga kinaombwa au kinga zote zinaombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile dua hii sio jambo la wajib yeah? hukumu ya dua hii hukumu yake ni mustahabun si jambo la wajibu kwamba lazima usome ah hukumu hii ni mustahabu tayib na je hadithi hii inashamili albunyani walfadha hadithi hii je inashamiri kwamba dua hii eh, inasomwa katika albunyan yani eh, alkhala au vyoo ambavyo vimejengwa katika majumba au katika misikiti au inashamili pia hata mtu anapotaka kwenda kukidhi haja katika sehemu za wazi sehemu za wazi zinafahamika si ndio maviwanjani wapi huko porini umekwenda hakuna choo je dua hii inashamili kila sehemu hiyo aljawabu naam kwa sababu mtume swalla salam anasema kana idha arada an yadkhula kwa maana mtume alikuwa pindi anapotaka kuingia kwa maana wewe sasa unapokwenda kuingia unapotaka kwenda kukidhi haja yako waambiwa inatakikana useme dua hii na hata hili neno alkhala ukilitizama utaona linakuja kwa maana ya sehemu ambayo iko wazi sehemu ambayo iko wazi na ndiyo hivyo ilivyokuwa kipindi kilicho nyuma na kama utakuja kuona katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam zakatokuja kwamba alikuwa pia hata zile hajati za watu au kukidhi haja walikuwa kwenda katika fadhaa sehemu za wazi sehemu za wazi kwa hiyo dua hii inashamili katika buniani katika vyoo vya majengo na majengo na vile vile sawa sawa ni sehemu unapokwenda kukidhia haja midhali sehemu unajua hapa ninakwenda kukidhia haja ile safari yako inapoanza tu sema allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith طيب asome hadithi ya pili عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه pokelewa riwaya kutoka Abu Ayyub Al-Ansari ambaye ni Khalid ibn Zaid ibn Kulayb jina lake ni Khalid ibn Zaid ibn Kulayb na ni mashuhuru bikuniyatihi ni mtu mashuhur au ni sahaba mashuhuri kwa kunia yake amekuwa ni mashuhuri kwa Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari lakini jina lake ni Khalid ibn Zaid eh, ibn Kulayb amekufa mwaka 52 mata sana 2 au ithnani wa khamsun amekufa mwaka 52 kwa abi ayub anasema radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam amesema amesemaje anasema idha ataitumul ghaita pindi mtakapokwenda kidhi haja kubwa mtakapokwenda atakapokusudia kwenda kukidhi haja kubwa fala tastaqbilu alqiblata basi msielekee qibla bighaitin kwa haja kubwa wala baulin wala kwa haja ndogo msielekee kabisa qibla kwa haja kubwa wala kwa haja ndogo wala tastadbiruha na wala msikipe mgongo qibla wala tastadbiruha na wala msikipe mgongo qibla ولكن شرقوا أو غربوا لكن شرقوا إليكين مشاركي أو غربوا أو إليكين مغربي قال أبو أيوب رضي الله عنه أكسيما فقدمنا الشام tukaenda sisi Sham yakapita masiku kadha wa kadha huku na huku tulikwenda sisi Sham fawajadna marahida tukakuta marahid qad buniyat zimejengwa nahwa alkaaba zikiwa zinaelekea kaaba tukakuta marahid na marahid ni almughtasal المغتسل كما ni mahala ambapo pakidhia haja fawajadna marahidha qad buniyat majengo hayo yamejengwa vyoo vile vimejengwa nahwa alkaaba vimeelekea vimeelekea kaaba fananharifu anha basi tunapokuwa tunataka haja sisi fananharifu anha tunapinda tunamili akisia tuelekee kibla fananharifu anha tunapinda kidogo ونستغفر الله نحن موبا سماها الله سبحانه وتعالى الغائط الموضع المطمئن من الأرض الغائط سهيم أمبايو متواما متلزانا كتك أرض كانوا ينتابونه للحاجة ولكوا وكيبيانا نيابة ملاكي وكيبيانا زامو كوين دقوا عجيدو كذي حاجة نوبة نوبة ني زامو fakunnu bihi fakannu bihi an, an nafsi alhadath basi wao wakaliita hiyo sehemu wakaita wakaita kwa lile lile jina la ule uchafu karahiyatan lidhikrihi bi khas ismihi kwa kuchukia kutaja lile jina lenyewe eh kwa kuchukia kulitaja jina lenyewe la haja kubwa au haja ndogo kwa hiyo ile sehemu unakwenda kukidhia haja ikaitwa nini ghaith na kwenda kufanya nini pale kwenda kukidhia haja kubwa au haja ndogo kwa hiyo baada ya muda kwenda akasema ah bana ile sehemu tusiite tena ghaid kwa jinsi mazoezi mazoea yanavyokwenda ya kuitaita kuitaita likatumika tu kwamba ile ghaid malaki ndio ile ndio ile hadathi yenyewe inayotoka hadithi hii inazungumzia kawia ya kuelekea kibla katika haja unapoelekea unapoelekea kibla wakati wa kwenda kukidhi haja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mnapoendea haja kubwa, mnapokwenda kutoa haja kubwa, basi msielekee qibla. Qibla ni Makkah al-Mukarrama. Qibla ni watu kuelekea Makkah al-Mukarrama. Na wala vile vile msielekee qibla kwa haja kubwa na wala kwa haja ndogo. Wala tastadbiruha. Na wala msikipe mgongo qibla, lakini elekeeni mashariki na elekeeni magharibi na haya maneno kwamba elekeeni mashariki au elekeeni magharibi wa hadhihi binisbati li ahli almadina haya maneno yanawahusu watu wa Madina tu haya maneno haya yanawahusu watu wa Madina man kana fi man kana fi nahwahum man kana fi samtihim na wale wote watakaokuwa katika mwene, katika mtiririko wao na upande wao hadithi hii inawahusu kila watu ambao wao kibla chao ni sawasawa na watu wa Madina wanapoelekea kibla ni sawasawa na watu wa Madina wanavyoelekea kibla hawa watu wanaambiwa shariqu au gharibu elekeeni mashariki au magharibi kwa hiyo mji wowote nchi yoyote ikiwa wao kibla chao wanapoelekea kibla wao ndivyo sawa sawa wanavyoelekea watu wa Madina basi hadithi hii itawahusu kwamba wataambiwa nyie msielekee kibla wakati wa kukidhi haja bali elekeeni mashariki au mwelekee magharibi lakini wale watu ambao nchi ambazo na miji ambayo wao hawana kibla kama vile kibla cha Madina au wao kwamba wakielekea mashariki ndio wameelekea kibla au wakielekea magharibi ndio walikuwa naambiwa wameelekea kibla basi hii amri ya kwamba au shariq au gharibu itakuwa haiwahusu mtume swalla sallama anawaambia watu kwamba msielekee kibla kwa haja kubwa wala kwa haja ndogo lakini elekeeni wapi mashariki au magharibi kwa hiyo mkielekea mashariki nyinyi watu wa Madina mnakuwa mmeelekea kibla au hamjielekea kibla eh nauliza tena kwa watu wa Madina wakiambiwa elekeeni mashariki wao wameelekea kibla au hawajaelekea eh wakiambiwa elekea magharibi hawajaelekea sawa kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye atakiwa kibla chake ni kama vile cha Madina naye pia anaambiwa elekea mashariki au elekea magharibi kwenye kwenye haja zako sawa jamani wewe elekea mashariki au magharibi lakini sasa nchi zingine wakielekea mashariki ndio wanakuwa wameelekea wapi qibla au wakielekea magharibi ndio wameelekea qibla wao hukumu yao nini wao wasielekee mashariki tena sawa wasielekee mashariki wala magharibi kwa sababu wao wakielekea tu mashariki basi ndio kibla kipo huko huko kwa hiyo wakati kidhi haja wao wakielekea mashariki waambie huo ndio upande wa kibla kwenu huko huko naambia basi la kwenye kidhi haja msifanye hivyo msielekee huko kwa hiyo hadithi hii hadithi hii inawahusu watu wa wapi wa Madina ifahamu hivyo kwa hiyo wao sasa wasiokuwa sasa malaki ama ghairuhum ama wasiokuwa watu wa Madina fayandhuruna ila ma yaliqu bihim watatazama upande unaokwendana na wao قال Abu Ayyub. Abu Ayyub anasema فقدمنا Sham, tukaenda Sham sisi. Fawajadna marahida, tukakuta مراحيض tukazikuta marahid maana yake ni mahala ambako kumewekwa kumejengwa vyoo vile vimejengwa vizuri kwa ajili ya kukidhia haja. Na wameita marahid kwa sababu almarahid ni wingi, umoja wake ni arrahdu ومجواكي الرحض والرحض هو الوسخ الرحب هو الوسخ نقول شاف إذا سمي كذلك لأنه يزال الرحض كوزميت وفيو وفيميت وكما المراحيذ كسباب دنياك فنوندوش وشاف سمي كذلك لأنه يزال كسباب zimeitwa hivyo kwa sababu katika hizo marahid yuzalu arrahbu uchafu unaondolewa na hadithi hii inatufundisha kaida moja ya kusema kwamba anna alawamira ash-shar'iyya yakunu shamilan jami'il lumma wale kanuni katika hadithi hii miongoni mwa faida ya hadithi hii aliposema kwamba la fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha hii inakuja kwamba anna alawamira ash-shar'iyya kwamba amri za kisheria zinapokuja yakunu shamilan au takunu shamilan zinakuwa zinaenea jamii umma kwa watu wote kwamba watu wote wanaambiwa msielekee qibla kwenye haja kubwa wala kwenye, kwenye haja ndogo wala msikipe mgongo kibla umma wote wanajua hivyo kwa sababu amri ya kisheria inapokuja inaenea inawaenea watu wote katika umma illa idha jaa ma yukhassis isipokuwa tu itakapokuja dalili ya kwamba hapa inawahusisha watu wa Madina basi inakuwa amri sio ya watu wote yao ikaja amri inawahusisha watu wa maka au watu fulani au inamhusisha mtume au inahusisha wake zake tu twaambia hiyo sheria haiwahusu umma wote bali inamhusu yeye yule yule ambaye imemwelekea ime, ime kwa hiyo anna lawamira asharia takunu shamilan li jami'i umma illa idha jaa ma yukhassis na aliposema fananharifu anha wa nastaghfirullah neno alghaf alghufran alghafru lina maana asatr tunaomba stara kwa Allah subhanahu wa ta'ala alghafru watajawuz ni kuomba stara na kupitishiwa lile jambo lipitishwe livushwe kwa nasema wanastaghfirullah ishkali inakuja kwa nini wao wanamuomba msamaha tena Allah na hali ya kuwa wao walipokuwa wanaingia katika vioo vyao watu wa Shamu wanavikuta vimeelekea wapi Kaaba kwa hiyo wao wanapinda maana wanageuka wanapinda hawaelekei kule Kaaba halafu baada ya hapo wanamuomba msamaha nani Allah subhanahu wa ta'ala qala ahlul ilmi wanawachuoni wanasema sababu ambazo zinazoonyesha kwamba wao walikuwa namuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba imma liannana wa immilna kwamba imma kwamba sisi hata kama tutakuwa tumepinda tumegeuka hivi atukuelekea Kaaba fala yumkinu an nanharifa biakmaliha haitowezekana sisi kwa tume, tumepinda kwa ukamilifu wake kabisa yawezekana kuna sehemu labda katika mgongo wetu au mbavu zimeelekea kibla kwa hiyo wanastaghfirullah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yawezekana sisi katika kule kupili, kupenda kupinda kwetu kule kugeuka kwetu ili tusielekee kibla huenda kuna sehemu katika viwili vyetu tukawa hatujapinda kwa ukamilifu kwa kuna sehemu fulani imebakia wapi inaelekea wapi inaelekea kibla hiyo sababu ya kwanza sababu ya pili waqad yaqa'u minhum as na inawezekana ikatokea kwa wao kusahau wakafika mule wakaingia tukakidhi haja inawezekana pia wakawa wameingia vioni mule wakakidhi haja na hali ya kuwa vyoo vyao vimeelekea wapi vimeelekea qibla kwa hiyo fayaqauna fihi kwa wanadumbukia katika, katika, katika, katika kosa hilo kwa hiyo ndio maana wanakwambia wanastaghfirullah na tunamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ishkari hapo inakuwa imeondoka kwamba kwa nini wao wanaelekea kibla wanaingia katika hivyo vyoo ambao vimeelekea kibla halafu wao wanapinda hawaelekea kibla kwa nini sasa hawa tena tunawaona tena hawa hawa kina Abu Ayub wanamomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala jawabu ni kwamba yawezekana katika kupinda kwao kuna sehemu imebakia wakawa wamelekea kibla au wanaweza wakati mwingine wakawa wameingia kwa kusahau na wanakaingia wakafikiria jazao wakaondoka zao miongoni mwa faida ya hadithi hii tumeona kwamba faida hadithi hii kwamba inajulisha kwamba sheria amri zake zimeenea mbili ihtiramu alqibla hadithi hii inatufundisha kuheshimu qibla kukiheshimu qibla bali zimekuja hadithi zingine za kuonesha ihtiramu alqibla ziko hadithi nyingi miongoni mwa hadithi hizo wakati jala hadithi kwamba mtume swalla alayhi anasema anna man tafala nahwa alqibla kwamba yoyote yule mwenye kutema kohozi mbele ya kibla yoyote yule anna man tafala nahwa alqibla yoyote yule mwenye kutema kohozi kohozi lake lile akalitema upande wa kibla mtume sala anasema ata yauma alqiyama wataflatuhu baina ainaihi atakuja siku ya kiyama hali ya kuwa lile kohozi lake liko baina ya macho yake mtume sala anasema hivyo kwamba mantafala tafala nahwa alqibla ata yaum alqiyama wataflatuhu baina ainaihi atakuja siku ya kiyama na hali ya kuwa lile kozi lake liko katika macho yake kwa, kwa, kwa kutema tu makozi nje hadithi hii allaka biha al-Imam al-Albani ametilia maelekezo ametia al-Imam al-Albani akasema wayaqulu wa hadha na hii hadithi yashmalu inaenea walau kana taflatuhu fil bunyani hata kama lile kohozi lake ameliko amelitema akiwa nyumbani kwake katika majengo yake hata kama uko nyumbani ukatema kohozi lako lakini ile kohozi uliotema kule ni kibla umetema basi fahamu ya kwamba hadithi hii pia inakugusa tumeelewana jamani tumeelewana haya kama mnaendelewa mpo biza na kuandika nyie endeleeni hivyo kwamba Imam Bukhari Imam Albani anasema hata kama itakuwa katika buniani hata kama itakuwa katika albuniani buniani ni nini jengo nidhali tu umekooa umetema kozi lako limelekea huko mbele ya kibla imam Al-Albani anatolea ushahidi ya kwamba kwa hadithi hii inakwambia yauma al-qiyama utakuja wewe na hali ya kuwa kozi lako liko katika macho yako kwa hiyo hadithi hii tunayoisoma inatuonesha ihtiramu al-Kaaba احترام القبلة watu ukiheshimu qibla kuiheshimu qibla na kaaba na neno alkaaba ni kullu bina'in murabba' kullu bina'in almurabba' ni kila jengo ambalo ni mraba pembe nne inaitwa alkaaba kila jengo ambalo ni pembe nne inaitwa alkaaba kila jengo ambalo linalokuwa na jengo la mraba linaitwa alkaaba na pia katika hadithi hii unaona katika miongoni mwa faida ni kwamba as-sur'an uharaka ila maghfira ila ila istighfar uharaka wa masahaba kunako kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile zalali ambazo wanazowapata kuomba msamaha kwa yale ambayo wanayopata katika akhta na makosa na hadithi hii pia katika kadhia hii ya mlango wetu inatuonesha ya kwamba mwanadamu haepukani na alghaitun albaul haja kubwa wala haja ndogo kwa hiyo inapokuwa yeye na haja kubwa na haja ndogo kama vitu ambavyo haviwezi vikamtoka kwa maana ni vitu ambavyo vya kimaumbile haviwezi vikamwepuka basi aangalie mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni jambo la kimaumbile naam صلى يقضي حاجته مستقبل مستقبل الشام مستقبل الشام مستقبل الشام يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أسلم مع أبيه هو يا لسليم بن الباباك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لسليم بن الباباك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لم يشهد بدرا ولا احدا عبد الله بن عمر حكشوديه فيت في بدر ولا حكشوديه فيت في احدي نايني كسبب غاني لصغري لصغاري سنه كودوغو عمري واكي حكشوديه بدر ولا حكشوديه احد واجازه صلى الله عليه وسلم في الخندق لم تومي كمرهوسو كوني فيت الاحزاب خندق اكوا ابي روسيوه na hii riwaya zimekuja kwamba umri wake ulikuwa tayari ushafikisha miaka 15 يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كم كمزغمزي عبد الله بن عمر نسمع بقي عبد الله بن عمر ألبكي هو عبد الله بن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد يكفى متومي عليه الصلاة والسلام ستين سنة miaka 60 yani Abdullah ibn Umar baada ya kufa mtume alibaki muda huo takriban miaka 60 Mamadi akasema yaqdumu ilayhi ufudu nnas wanakuja kwake yeye misafara ya watu kutafuta ilmu kusoma yaqdumu ilayhi ufudu nnas wanamwijia kwake yeye watu kuja kutafuta ilmu misafara inakuja miaka 60 yote anaihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wayudaris wayuallim na alikuwa ni katika watu ambao wanamuiga sana wanaiga sana sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam tufia sana eh 73 al mukarrama alikufa mwaka wa 73 katika mji wa makkah al almukarrama anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala raqitu yawman nilipanda siku moja laqitu ay sa'adtu yawman ay yawma min al-ayyam siku miongoni mwa masiku mimi nilipanda ala baiti hafsa nilipanda juu ya nyumba ya hafsa na hafsa na hafsa dada yake hafsa dada yake ambaye ameolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam tazawajaha an-nabii sallallahu alaihi wasallam sanata thalatha mtume alimuoa hafsa mwaka wa tatu na hafsa maata tisanati 41 واحد وأربعون حفص وليكوفة موكا أربعين موجة رضي الله عنها نمتومي يعني علي لموا موكا وتات كوي عبد الله بن عمر علي أليبان نجو ينبع حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أسيما نكموا نمتومي يقضي حاجته أنا كيفي حاجياكي أنا كيفي حاجة كما نحاجة قوة أو حاجة نوغو مستقبل الشام na hali ya kuwa ameelekea Sham sallallahu alaihi wasallam mustadbir alkaaba na amekipa mgongo Kaaba ameipa mgongo Kaaba Abdullah ibn Umar asema nikamwona kabisa mtume mustaqbila Sham ameelekea Sham yani kipindi kile anapokidhi haja yake aona kabisa kwamba kipindi hichi au jinsi anavyoelekea anavyokilia haja yake upande wake na utizama anatizama Sham na mgongo wake umekipa Kaaba mgongo wake umeelekea Kaaba Abdullah bin Umar zimekuja riwaya katika hadithi hii mafundisho yake ni kwamba zimekuja riwayat zikitaja kwamba Abdullah bin Umar amisarrih riwaya zipo nyingine ambazo Abdullah bin Umar ameweka wazi ya kwamba alikuwa amepanda juu kwa ajili ya kukidhi baadhi ya mahitaji yake yani kuna, mashu, kuna shughuli zake alikuwa anakwenda kuzifanya huko juu ya nyumba asije akafikia kipindi ya kwamba watu wakasema ha kupiga chabo inafaa mtu kuchungulia watu inafaa la Abdullah ibn Umar mwenyewe ziko riwaya amesarih ameweka wazi ya kwamba alipanda juu kwa sababu ya shida na matatizo yake na mambo yake mambo yake ambayo alikuwa anayafuata kwa hiyo usije ukachukulia hoja kwamba inafaa kwenda kuchungulia watu a a na vile vile katika hadithi hii miongoni mwa faida zake ni kwamba inafaa kupanda juu ya nyumba kwa ruhusa ya wenye nyumba inafaa kupanda juu ya nyumba kwa ruhusa ya wenye nyumba kwa maana kama wenye nyumba hajakupa ruhusa usipande kwa sababu nyumba za Waarabu nyingi juu panakuwa pako wazi nyumba za Waarabu wengi sana juu huko kwao panakuwa pako, pako wazi watu wanalala kule wanalia chakula juu kwa sababu ya upepo hewa kwa hiyo kupanda kwako juu kunaweza ukapeleka dhana mbovu kwa watu kwa hiyo kama wenye nyumba wamekupa ruhusa ya kupanda panda na vile vile hadithi hii pia inaonyesha kwamba kuna utofauti kuna mgongano baina ya hadithi ya Abdullah ibn Umar na hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari kuna mgongano hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuelekea kibla wala kukipa mgongo kibla lakini hapa yeye inaonekana kwenye hadithi ya Abdullah bin Umar amekipa mgongo nini qibla na kule kasema msielekee kibla msikipe mgongo kibla na hapa pia imekuja kwamba yeye mwenyewe ameelekea kibla amekipa mgongo kibla kwa hiyo kana kwamba kuna taarub hadithi hii wanawachuoni wametofautiana kuhusiana na kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla wakapatikana wale ambao wanasema ya kwamba katazo lililokuja katika hadithi ya Bi Ayub al-Ansari ni katazo la tahrim kama ni haramun na ndiyo kauli inatakiwa ifanyiwe kazi kwamba haifai mtu kuelekea kibla wala kukipa mgongo kibla sawa sawa utakuwa upo katika fadha sehemu ya wazi na sawa sawa upo katika vio vya nyumbani sawa jamani hiyo ni kauli katika kauli za ahlul ilmi ya kwamba wanasema bitahrim kama kitendo hicho ni haram kauli ya pili wanachuoni wanasema anna alhadithaini kwamba hizi hadithi mbili zina mahmalaini zinaweza zikachukuliwa katika njia mbili حديث جنة حديث جنة أبو شاف حديث عبد الله بن عمر نحديث أبي أيوب الأنصاري زين بيب وقت محملين محمل يا كوانزا حديث عبد الله بن عمر يحمل على جواز استقبال في البنيان إنفاني وكازي كوانبا إنفا متو كوليكي قبلة au kukipa mgongo kibla kwenye vyoo ambavyo ni vya manyumbani vyoo vya manyumbani inafaa kuelekea kibla kwa kupitia hadithi ya Abdullah bin Umar وحديث أبو أيوب أبي أيوب ده حديث أبي أيوب الأنصاري يحمل على التحريم في الصحراء قم kwamba yenyewe inafanywa kazi قم بني حرام kukidhi haja katika jangwa kukidhi haja katika jangwa na hali ya kuwa umeelekea kibla au umekipa mgongo kibla katika sehemu sahara sehemu ambayo iko wazi yuhmalu ala yuhmalu hadithi ayuhmalu ala tahrimi fi sahara na wengine wakasema ya kwamba kwa tunaona kwamba Kauli ya pili wanachuoni anasema kwamba hizi hadithi yuhmalu ala mahmalain, kwamba hadithi ya Abdullah bin Umar inahusu kwamba inafaa kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla katika majengo, katika vyuo, katika vyuo vilivyojengwa. Kwa inafaa choo chako kimeelekea kibla au kimempa kimekipa mgongo kibla, hamna shida, wewe kivya Ama hadithi ya Abdullah bin hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari inafanywa kazi kwamba hii ni haramu ni haramu mtu anayekwenda kukidhi haja katika sehemu za wazi aelekee kibla au akipe mgongo kibla kauli ya tatu kauli ya tatu inasema idha taarada alqawl kwa kutumia kaida idha taarada alqawl bilfi'li yuqaddamu alqawl kanuni yao hiyo kauli ya tatu idha taarada alqawlu walfi'l pindi zitakapogongana kauli na kitendo zitakapogongana kwamba hii ni kauli na hiki ni kitendo kauli mtume kasema fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin sharriqu au gharibu qauliyo hiyo wa fi'lun أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر إيش الكعبة عبد الله بن عمر amemwona mtume kwa macho yake kwamba mtume قبلة kibla na amekipa ameelekea sham na amekipa mgongo nini kibla kwa kitendo cha mtume SAW sallam sasa wanasema watu wa kauli ya tatu kwamba idha taaradha alqaul walfi'l itakapokuwa imegongana sasa kauli inasema hivi na kitendo kinafanya hivi yuqaddamu alqaulu itakayopewa nguvu na kupewa nafasi ni kauli kauli ndio itakayofanya kazi hapo na hicho kitendo kitabebwa katika sehemu nyingine kitafanyiwa kazi katika sura nyingine kwa hiyo maana yake ni nini unasema? Maana yake ni kwamba kauli inabakia kwamba ni haramun mtu kuelekea kibla. Sawa sawa ni katika sahara, katika sehemu ya wazi na ni sawa sawa katika majengo. Haifai kuelekea wala kukipa mgongo kibla. Unaona jamani? Eh? Kanuni hii imeeleweka? إذا تعارض القول والفعل يقدم ايش القول kwa hiyo kauli inapewa inapewa nguvu kwa sababu ndiyo inayotakikana kutangulizwa kati ya kauli na kitendo hasa kwenye huu mtiririko hadithi hizi mbili ya Abi Ayub al-Ansari na hadithi ya Abdullah bin Umar kauli ya mtume inasema fala tastaqbilu al-qiblata bighaitin wala bawl wala tastadbiruha kwa hiyo haifai mtume mwenyewe kashasema msielekee kibla wala msikipe mgongo kibla ama kwenye kitendo sasa ama kwenye kitendo sasa ambacho kimeonekana kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wanasema ya kwamba ahlul ilmi fahadha yabqa ala khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam fil bunyan kwamba hili tendo linabakia kwamba linamhusu mtume yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika majengo kwamba yeye sasa hili jambo linamhusu yeye kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla katika majengo katika vyoo ambavyo vimejengwa alaikum salam kwa hiyo inabakia hususia tu lindabi sallallahu alaihi wasallam kwamba hili linamhusu mtume kwa hiyo mtume mwenyewe yeye mtume mwenyewe ndiye ambaye anayeruhusiwa kuelekea kibla au kukipa mgongo na lau ingalikuwa kwamba jambo hili lau lingalikuwa jambo hili Abdullah ibn Umar hajapanda juu kufanya mambo yake je angemwona mtume sallam eh asingeweza kumuona kwa hiyo maana yake inabaki kama hili ni jambo la haswa kwa mtume hila muhusu yeye peke yake kwa utufaradhishe kwamba Abdullah ibn Umar hakupanda umma ungejua kwamba mtume anapoingia chooni huwa haelekei huwa anaelekea kibla umma usingejua umma usingeweza kujua kwamba mtume anapoingia chooni huwa anakipa mgongo kibla tusingeweza kujua lakini kwa kupanda kwake Abdullah ibn Umar juu hii ni ishara ya wazi ya kwamba hili jambo linamuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na pia Abdullah ibn Umar hakutaka kuficha ilmu hakutaka kuficha elimu ndiyo maana akaielezea hili tukio na wanachuoni baadhi yao wanaona ya kwamba na ndio wanachuoni wengi hata sisi kauli hii tumeipitia katika miji ya Yamani ni ya kwamba kujenga vyoo hakuna maana hakuna kizuizi cha kuelekea kibla kuto kuelekea kibla unaona jamani wanaona hivyo ya kwamba kujengwa vyoo vikijengwa vyoo vikishajengwa tu hakuna kizuizi usimwekee mtu sharti na nyumba yake kwamba usielekeze kibla au usikipe mgongo kibla lakini wao wanasema kwamba bora zaidi usielekee kibla kwa hiyo kusema bora zaidi maana yake hakuna kizuizi cha kutokuelekea kibla sawa hakuna kizuizi cha kutokuelekea kibla kwa hiyo mtu akijenga choo chake ukakuta choo hicho kimekaa kimeelekea kibla kwa kauli hii wao wanaona kwamba hakuna shida wewe endelea shughuli zako wewe endelea na shughuli zako kwa sababu mtume salama yeye mwenyewe amekidhi haja akiwa amekipa mgongo kibla wallahu tabara wa taala aalam naam عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيستنجي بالماء يقول الإمام عبد الغني المقدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك كنياكنا أبو حمزة amekufa mwaka gani ثلاث وسبعين ما لكم 73 Anas bin Malik radhiyallahu anhu mama yake au bibi أو tu nani ummu sulaim tayib anasema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alkhala anas anasema alikuwa mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam anaingia alkhala chooni au sehemu ya kukidhia haja alikuwa anaingia mtume alayhi salatu wasalam fa ahmilu basi ninabeba ana mimi wa ghulamu nahwi na kijana mfano wangu ma'i idawatan nabeba idawa idawatan ni chombo kidogo min jildin inaun saghirun min jildin ni chombo kidogo kilichotengenezwa kwa ngozi kwa hiyo nilikuwa nabeba mimi na, na kijana mfano wangu tunabeba chombo kidogo ambacho kina maji min ma'in kina maji wa anazatan na pia tulikuwa tunabeba anazatan fayastanji bilma Mtume sallallahu alaihi wasallam anajisafisha kwa kutumia maji Muslim tumesoma huko nyuma kwamba alimleta Anas kwa mtume akamwambia hadha Anasun ghulamun Anasun ghulamun kaisun yakhdumuka Anas ni kijana mwerevu mwenye akili atakuhudumia huyu hapa na hapo namuona Anas bin Malik anamhudumia Mtume الله عليه وسلم kwamba anasema fa ahmilu ana wa ghulamu nahwi neno nahwi neno nahwi yani muqaribun li fi sinni ni kijana ambaye amekurubiana na mimi kiumri ndio nahwi nilikuwa ninabeba mimi na kijana mfano wangu lakini mfano wangu nini tunakurubiana katika umri muqaribu li fi sinni anayekurubiana na mimi katika umri neno idawatan nasema ni inaun saghir min jildin ni chombo kidogo ambacho kimetengenezwa kutokamana na ngozi wa anazatan neno al-anazatan wanasema ni alhirbatu saghira alhirbatu as au nasema ni nisfu rumhi au akbaru shay ni kijifimbo kirefu ni kijifimbo ambacho ki urefu wake kinafikia nusu ya mkuki ni asa aksar min arrumhi laha asnan ni kijifimbo kifupi sana ambacho kifupi kuliko hata mkuki inafika nusu yake laha asnan ambacho kina meno meno ndio hirba ndio nini anazatan walikuwa akitumia hicho anazatan kwa maana kwamba mtume swalla sallama anapomaliza kidhihaja na akatia udhu basi huwa anachomeka pale mbele yake kwa ajili ya kuswalia inakuwa ni sutra kwake yeye inakuwa ni sutra lakini sio sio hii ada sio sio mtu asija akasema ni upanga a ah, ah. ni kijifimbo ambacho sio kirefu kinafikia urefu wake nusu ya nini ya mkuki na kina meno pembeni anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu anatuonesha kwamba njia kubwa ya kujitaharisha njia ya kujitaharisha na haja ndogo ni bilmai kwa kutumia maji na hii kama wanavyosema ahlul ilm ya kwamba izalatu najasa ala thalathati ahwali kwamba kuondosha najisi kupo kwa hali, na hali tatu najisi inaondoshwa kwa hali tatu imma bilma'in wa imma bilahjari ima inakuwa kwa maji unaondosha najisi na ima inakuwa kwa ahjar kwa mawe mawe inaondosha najisi na hali ya tatu bil ahjari thumma bil ma inakuwa kwa mawe kisha kwa maji tuelewane vizuri hapa ya kwamba njia za kuondosha hali za kuondosha najisi ziko tatu waondosha naji siwe kwa kutumia maji waondosha naji siwe kwa kutumia nini mawe waondosha si pia kwa kutumia mawe kisha watumia maji طيب ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى تقوية هذه هذا القول الإمام النووي amekwenda kuipa nguvu ameenda ame, ameipa nguvu kauli hii kwamba najis yoyote yule inaondoshwa kwa kutumia mawe na akaipa nguvu hii kwamba unatumia mawe kisha nao unatumia na maji kasema hii kauli ndiyo yenye nguvu na ndiyo inayoondosha uchafu sana alimamu nawawi wanasema hivyo ya kwamba hii ndio kauli yenye nguvu ya kwamba najisi kuondoshwa iondoke vizuri sawa sawa tumia jiwe kwanza baada ya kutumia mawe yako ndio utumie nini maji lakini hii alla yufahamu hii sasa ukiangalia kwamba lau tutakapoamua kuitabikisha kuifanyia kazi ukitazama mazingira ya vyoo vyetu hayastahiki kuingia na mawe mazingira ya vyoo tulivyo navyo huwezi kaingia na jiwe au labda uingie na mawe alafu yaache hapo juu uingie na mawe alafu yatupe hapo yaache hapo juu lakini kwa maana ya jiwe utakapokuwa umekidhi haja alafu dumukiza tena chooni inaweza kusababisha matatizo na uharibifu katika vyoo kama na mtu abebe kisa abebe mfuko wake wa mawe aenda chooni na chooni kuna maji anafika mule chooni achukua mawe yake anapangusa haja yake kubwa akimaliza anachukua na maji yale mawe aliyopangusia anatupa kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye choo hii itakuwa ni uharibifu labda tungejalia kwenye sahara kwenye majango au kwenye sehemu za wazi labda kidogo hivi lakini kauli hii al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ameikanusha na kusema hadha taratu fi dini walimamu Albani pia wanasema huku ni kuvuka mipaka katika dini sasa mambo gani ya mambo ya, ya, ya kushangaza tanattu nasema hii ni kuvuka mipaka tajawuzul had kama mtu anataka kujitoharisha awe na mawe akimaliza kujisafisha na mawe tu aje na maji sasa ajisafisha na maji tanattu alimamu al uthaymini walimamu al-Albani na pia vile vile katika hadithi hii miongoni mwa faida zake ndani yake imekuja kwamba alhifdhu ala an-nadhari fil awrat hadithi hii inatufundisha kwamba watu wahifadhi wajihifadhi kutizama tupu wajihifadhi na kutizama tupu unaona kwamba walikuwa wamebebea maji alafu mtume anakwenda zake anakidhi haja yake kisha kidhi haja yake akirudi wanamwekea anazatan mbele pale hirba mbele anachomekwa pale mtume sallam anaswali lakini hawakuwa kwa maana ya kwamba wanakwenda wanamchungulia wanamwangalia la hasha ni sehemu ambayo anakwenda Rasulullah alayhi salatu wasalam kwa hiyo wajibu wa kuhifadhi utupu kutokutazama tupu ya mwenzako kama hili ni jambo la kimakosa na kuna watu ambao wanakuta hawana aibu hawana aibu mtu yuko mbele na wenzake hapo mbele ya wenzake anavua kaptura yake uchi uchi haya ni makosa wala haitakikani hivyo lazima mwanadamu au talib ilmi awe na haya awe na aibu naam ehe hadithi inayofuata عن أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ر- بن ربيعي ربعي بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا تم ولا تمسح ولا يتمسح ولا يتمسح من من الخلاء بيمينه ولا يتنفس ولا ولا يتنفس ولا يتنفس ولا يتنفس في الإناء أنا عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه pokelewa hadithi kwa abi qatada al-harithi ibn ribi'i na huyu naye ni sahabiyun jalil shahida uhudan alishuhudia vita vya uhudi wa mabaadaha na vita vilikuja baada yake vyote alivishuhudia kana yuqalu faris rasulillah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa faris wa mtume alayhi salatu wasalam na kishujaa wa kutumia farasi farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata sana 54 fil madina alikufa mwaka wa 54 katika mji wa Madina radhiyallahu anhu anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume anasema la yumsikanna asishike ahadukum mmoja wenu dhakarahu utupu wake biyaminihi kwa mkono wake wa kulia asishike mmoja wenu utupu wake kwa kulia kwa mkono wake wa kulia wa huwa yabulu ay hala hii yabulu hali ya kuwa yeye anakidhi haja ndogo asishike mmoja wenu utupu wake wa kiume utupu wake biyaminihi kwa mkono wake wa kuume wa huwa yabulu na hali ya kuwa anakidhi haja ndogo wala yatamassah min alkhala'i biyaminihi na wala asipanguse kutokamana na kinyesi na uchafu biyaminihi kwa mkono wake wa kulia asipanguse wala yatanaffas fil ina'i na wala asipumulie katika chombo asipumulie kwa maana kwamba wakati unakunywa maji wahemea mule ndani asihemee katika chombo hadithi hii miongoni mwa mafundisho yake ni kwamba aliposema la yumsikanna ahadukum neno la yumsikanna jumhuru ahlul ilmi yarauna anna nahya lilkaraha jumhur wengi tunawachuoni wanaona kwamba katazo hili la kutokushika ni katazo sio la haramun bali ni katazo la kwamba hili jambo ni makuruhu linachukiza mtu kushika utupu wake kwa mkono wa kulia makuruhu ama madhhabu dhahiria hum yarauna anna an-nahya litaharimi wao wanaona kwamba ni haramun ni haramun kwamba jambo hili la haramu mtu kushika utupu wake dhahiria wao wanaona kwamba jambo hili la haramu wa huwa yabulu lei hali ya kuwa kivi haja ndogo kitendo cha kushika mkono wako wa kulia utupu wako na hali ya kuwa unakojoa au na kivi haja ndogo ni kitendo ambacho ni hii kimekatazwa haramu kwa sababu mkono wa kulia unatumia katika vitu ambavyo ni vya kheri vizuri na wala vile vile mtu asipanguse asipanguse eh, uchafu wake kwa kutumia mkono wake wa kulia asitapanguse haja yake kubwa au ndogo kutumia mkono wake wa kulia na pia mtume akaonyesha kwamba mtu asitanafas asipumulie katika chombo unakunywa maji wewe alafu apumulie mule mule ndani na hadha alhadith inatuonesha ihtiramu yadul yamin au yadul yumna kuheshimu mkono wa kulia kuto kudumbukiza katika mambo machafu na mabaya mambo machafu machafu kutokudumbukiza huo mkono wa kulia na vile vile hadithi inatuonyesha kwamba anna alislamu yahtamu bin nadhafa kwamba uislamu unatilia umuhimu jambo la usafi kama vile hapo naona kwamba kitendo cha kupumua tu kwenye kunywa maji usipumulie humo ndani kwa sababu ya hewa unayotoa ni hewa chafu vipi utoe hewa chafu alafu wewe mwenyewe uirudishe tena mwilini mwako uinywe tena katika mwili wako yote hii ni kuonesha kwamba Uislamu umejihifadhi na jambo la usafi naam hadithi ya mwisho عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستجد من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز, فغرز في كل قبرة واحدة في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول, يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أنا سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس أسيما مر النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان هذا القرآن أو ترجمان القرآن عند الله بن عباس أسيما مر النبي صلى الله عليه وسلم انتومي أليبيتا بقبرين كني مكابول مويلي فقال أسيما انتومي إنهما كهكيك واليوم قتك هيا مكابول وويلي هوا لا يعذباني نويني كوذبيوا وما يعذبان وما يعذبان في كبير na hawaadhibiwi katika dhambi kubwa sana amma ahaduhuma ama mmoja wao fakana la yastatiru min albauli alikuwa hajichungi kutokamana na haja ndogo alikuwa mmoja wapo hajichungi kutokamana na albaul wa amma al-akhar na ama mwingine fakana yamshi bin namima alikuwa alikuwa akitembea na namima akieneza namima umbea huo fa akhadha jaridatan Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua kuti la mtende fa akhadha jaridatan akachukua kuti la mtende ratbatan liliyokuwa bichi fashaqqaha nisfaini akalipasua nusu mbili alipasua nusu mara mbili maana alipasua mara mbili nusu na huku nusu fagharaza akalipanda fi kulli qabrin wahidatan katika kila kaburi moja ile nusu ya kwanza akaichomeka na kuipanda kwenye kaburi moja na ile nusu nyingine akaichoma na kuipandikiza katika kaburi lingine faqalu masahaba akasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah lima fa'alta hadha kwa nini umefanya hivi faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la'allahu huenda kufanya hivi huenda kwa kutoa kwa kuwapandikizia au kupanda haya makuti ya mtende yukhaffafu anhuma wakapunguziwa wakafanywa takhfifu kwa wao ma lam yaibasa muda wa kuwa tu hayajakauka hayaja yani makuti huenda yakawasaidia wakapunguziwa adhabu muda wa kuwa hayajakauka aliposema marra nabiyu biqabraini alipita mtume kwenye makaburi mawili biqabraini hapa nakusudiwa ai sahibahuma nachokusudiwa hapa ni wale wenye makaburi hayo alipita kwa hawa wahusika na utaona kwamba Abdullah bin Umar lam yadhkur asmaahum asmaahuma hakutaja majina yao na hii ndiyo sharafu ya masahaba hakutaja majina yao kwamba ni fulani na fulani mtume kapita kwenye makaburi ya watu maana so ashabuhuma watu wale eh, sahibuhuma maana majamaa wawili wale wenye makaburi alipita pale ndio makusudia kabi kabraini na hayakutajwa majina yao hayakutajwa majina yao نهين دستار وصحابة رضوان الله تعالى لهم كان الناس ولكوا نواتوا أنباو أحسن الناس خلقا أحسن الناس أخلاقا ولكوا نواتوا ونتبيا جيما هوا متجمت وفيوفي فقال في أغسما إنهما يعذبان وما يعذبان في هوا أذبيك وذنبك وسانا شرك بالله قتل النفس وعقوق الوالد لا سويبه mmoja wapo alikuwa hastiri haja yake ndogo neno annamima neno annamima annamima ina maana naqlu kalami alghairi biqasdi alfasad naqlu kalami alghairi biqasdi alfasad ni kunukuu maneno ya wengine au la kuyanukuu maneno ya wengine ya mwingine kwa kukusudia kuleta uharibifu kuhamisha maneno wewe ndio bwana anakusema sana yule mtu mbaya sana juzi nimekaa naye anasema wewe jamaa unajilingalinga sana wewe alihamisha maneno kwa lengo la kuharibu huyo anaitwa andamima namam hamazi mashaim binamim na hadithi hii pia aliposema fagharaza neno gharaza maana yake gharasa akapanda aliposema fagharaza fi kulli qabrin wahida qala abu mas'ud alisema abu mas'ud wa mawdhi'u gharas na sehemu alikopandia mtume lile kuti la mtende kana biizai raasi lilikuwa katika ule upande wa kichwa cha ule lile kaburi ilikuwa katika ule upande wa kichwa cha kaburi ndio maana mtume akapanda kule kule upande wake akapandikiza kule kana biizai arras na hii ni thabitun isnadi sahihi biisnadi sahihi imethibiti hii riwaya kwa isnadi iliyokuwa sahihi kwamba lile kuti lilipandwa kwenye upande wa kichwa kichwani kwa, kwa, wa kaburi wanawachuoni katika hadithi hii ikhtalafa alulama ila wad'i aljaridi ala alqabri wanawachuoni wametofautiana kunako jambo la kuweka kuti la mtende juu ya kaburi wakasema wanaosema kwamba jambo hili mustahabun sio jambo la wajibu kwamba ni jambo mustahabun kuweka mti katika kaburi na sababu ni kwamba anna aljarida tatusabbihu inda sahibi alqabri ma ratbatan kwamba lile kuti la mtende linamsabbihi Allah subbihu Allah subbihu Allah linamsabihi Allah kwa yule ambaye mwenye kaburi muda wa kuwa liko ni tepetepe kwa sababu bado ni bichi linamsabihi Allah kwa hiyo kwa kule kumsabihi Allah anafutiwa yeye madhambi yake anasamehewa muda wa kuwa bado liko bichi vile vile wanawachuoni wakasema katika jambo hili hili pia la kuweka jarida kuweka hichi kuti la mtende wakasema lam yafaluhu hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam min ashabihi ahad kwa masahaba yake kwa masahaba wake hata mmoja isipokuwa hawa wawili tu yani haijawahi kupokelewa riwaya ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka kuti la mtende lile bichi kwa wengine katika masahaba aliwazika tofauti na hawa wawili kwa hiyo na maana ya kwamba utajua kuona ya kwamba kitendo hichi kinawahusu hawa wawili tu basi kilikuwa ni special kwa hawa wawili tu na yeye mtume swalla sallama ameteremshwa wahi na kuonyeshwa kwamba hawa watu wawili wanaadhibiwa hasa wewe leo hii ukachukua kuti la mtende ukaliweka juu ya kaburi. Ukisema ya kwamba haili kuti la mtende itakuwa linawaombea linawa msamaha kwa Allah. Nani man ambaaka? Nani ambaye alikupa habari kwamba wao wanaadhibiwa? Mtume sallallahu alaihi ndio kateremshiwa ujumbe huo kwamba hawa wanaadhibiwa. Lakini pia riwaya ambayo imepokelewa kwa Buraida عن الحصيبي huyu Buraida عن الحصيبي kwamba annahu awsa kwamba huyu Buraida yeye alitoga wasia akawasia kwamba ayuj'ala ala qabrihi jaridan jaridatani kwamba yeye alihusia kwamba atakapokufa umwekee kwenye kaburi lake makuti mawili yeye pekee yake alitoa wasia huu Buraida lakini mtume sallam hajawahi kumfanyia mtu yeyote hajawahi kumfanyia yoyote katika masahaba zaidi ya hawa wawili kwa hiyo mafundisho tukayapata ya kwamba haya yanawahusu hawa masahaba wawili tofauti na masahaba wengine wote haitofaa watu kuweka makuti ya, mat, ya mitende kwenye makaburi yao na tasbihi ya haya makuti haihusishi tu kwamba yawe, yawe, yawe mabichi kwamba eti haya hii makuti ya mitende yanamsabi Allah kwa kuwa yanapokuwa mabichi tu ah duna liabis pasi na aliyokuwa amekauka hapana hayahusishi hivyo bali Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ndani ya Qur'an ya kwamba sio hivyo wa immi shay'in illa yusabbihu bihamdi hakuna chochote hakuna kitu chochote isipokuwa kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hiyo sio lazima kwamba kiwe kibichi au sio lazima kwamba kiwe kikavu. Katika hali yoyote kitakachokuwa basi kitakuwa kinamsabbihi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Allah kasema wa in min wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. <clears throat> Tumalizie masala hapa mazuri mafupi katika kadhia hii ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam katika habari hii ameonesha kwamba jambo la mkojo linapelekea mtu kuadhibiwa ndani ya kaburi lake kuto kuustiri na kuuchunga tu mkojo mtu anafika chooni anafungulia bomba lake tunakojoa hachungi ile cheche zinazomrudia yeye hachungi wala hachuchumai yeye kwenye kukidhi haja yake hachuchumai yeye amefika tu anafungua zipu yake anakojoa hii sio ustaarabu usawa sawa ni wewe kuinama pale chooni ufungue suruali yako na ukidhi kama unavyokidhi haja katika haja kubwa na ndipo hapo utakapokuwa umejistiri na zile cheche za nini za mkojo lakini sio kitendo cha kusimama kwenye ardhi ambayo eh, ni ngumu alafu wewe wakojoa wakojoa zile cheche zake kurejea wewe kwenye miguu na kama kuna nguo yako suruali yako nayo mbovu itarudiwa na zile cheche kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu hawa hawakuadhibiwa kwa madhambi makubwa sana la bali waliadhibiwa kwa hivi vitu vidogo ambavyo tahsabuna hayinan wa inda Allahi adhim <clears throat> kwa hiyo na pia katika hadithi hii tumejifunza ya kwamba haitofaa kumwekea mtu yote maiti katika kaburi lake kuti la mtende wala mwarobaini wala kumwekea kisamfu wala nini haifai jambo la mwisho katika hadithi hii ambayo inafungamana hadithi hii hal almayit <clears throat> je mayit yantafiu biamali alhayy je mtu ambaye amekufa ananufaika na matendo ya watu waliokuwa hai point ya msingi mimi nimeshakufa hasa nyinyi huko mko hai mwaanza kutafuta matendo mema eti hayo matendo mema yanipate yanipate mimi ndio swali linakuja je maiti aliyokufa anaweza kunufaika na matendo ya watu waliokuwa hai ikhtalafa ulama fi intifa'il mayyit wametofautiana wanachuoni katika kunufaika mayiti bi'amali alhayy kwa tendo la mtu aliyekuwa hai hinama muda wa kuwa ambao yaj'alu al-hayya thawaba qurbatihi albadaniyya au almaliyya ila almayyit muda ambao mtu ambaye yuko hai anajalia thawabu yake anajikurubisha na thawabu yake ya kimatendo kiwiliwili au ya kimali anasema hii thawabu hii ya mimi sadaka yangu ya kuwalisha watu au mimi hii ibada yangu ya kusali sunna naitoa mimi malipo yake ya rabbul alamin naomba yampelekee baba yangu huko kaburini au mali yangu hii ya sadaka hii nayoipata mimi naomba hii sadaka hii malipo yake yaende kwa babu yangu mama yangu ndio maana ya maneno kwamba ulama wametofautiana katika kadhia hii kwamba mtu aliye hai kutenda amali alafu akampa thawabu zake nani mayiti قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أحمد يمكوين kwamba الميت يصل, يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه kwamba mtu aliyekufa anafikiwa na kila jema kwa dalili zilizopokelewa kila jema ambalo mtu analitoa anaolifanya kwa ajili ya maiti lile jema linamfikia almayit yasul ilayhi kullu khair kila kheri na kila jema linamfikia maiti kwa hizi nususi zilizopokelewa kauli ya Ahmad hiyo أما قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام ابن تيمية له قولان الإمام ابن تيمية أنا قولي مبيلي أنا قولي مبيلي kauli ya kwanza ya Imam Ibn Taymiyyah anasema annahu yantafi'u bidhalika biittifaqi al-a'imma kwamba maiti ananufaika na hiyo amali na hiyo thawabu kwa makubaliano ya imma wote wanawachuoni wote wanakubali kwamba Ibn Taymiyyah anasema kwamba maiti ananufaika kutoa thawabu zako kumpa maiti na swali unaswali kwa kambili pap ya rabbal alamin hii amali rakamini mbili za swali thawabu zake atakani mpelekee baba yangu kaburini kauli ya kwanza ya Ibn ya kwamba yantafi'u annahu yantafi kwamba maisha yananufaika bidhalika biittifaqi al-aimma kauli ya pili annahu lam yakun min adati salafi kwamba haikuwa ni ada ya masalaf idha fa'alu ihda alqurubati tatawwa'an pindi watakapofanya moja ya mambo ya kujikurubisha ya sunna haikuwa ni ada ya masalaf kawaida ya masalaf kwamba wanapofanya moja ya mambo ya kujikurubisha kwa Allah ya sunna ayuhudu dhalika limauta almuslimin walitoe hiyo waitoe hiyo amali kwa maiti wa waislamu hata mmoja wampelekee haikuwa ni ada wala mazoea masalaf kisha akasema imamu ibn Taymiyyah asema watibaru nahji salafi aula na kufuata njia ya masalafi ni bora zaidi kufuata njia ya masalafu ni aula zaidi kwa maana kufuata njia gani eh eh mbona mnazungumza kama vile mnauma njaa nini nasema kufuata njia ya salaf kwenye nini kuto kufanya matendo mema na kumpelekea maiti sio naji ya masalafu walimamu Sanani anakwenda tofauti na hivyo kwa hiyo tunapata jawabu ni kwamba mayit alimamu Ahmad anaona kama inamfikia Ibn taymi na kauli mbili ndio muhakik kauli mbili kwa tunachukua kauli ya kwamba salaf hawakuwa na mazoea kwa hiyo usijua tena amali yako hapa waanza kusema mimi nampelekea mjomba wangu baba yangu apate thawabu hizo kwa hiyo mtume alayhi swalla katika hadithi hii yeye ameonesha tu madhara ya mtu kutokuchunga mkojo wake na pia mtume sala sallama ameonyesha ya kwamba yeye ili jambo amefunuliwa yeye kama yeye kwamba hawa wanaadhibiwa na njia kubwa ya, kufu, ya kupunguziwa adhabu zao ni kuwawekea kuwawekea haya makuti ya mtende yaliyokuwa mabichi basi kwa hili jambo la muhusu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nasallallahu bimani wa karamihi أن يغفر لنا وجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين